بعد يكون حميد الله عز وجل نكون سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم naona وكلمة أنباء تقوى فتكار فتنة المضاعفات والخروج كوتهدريش أمة كنا فتنة يبان دمانو نبيتوه كتك كفنبانا نوتوارا na المظاهرات مامو يقفان يا ماندمان شر وبلاء نمام ويجيا شر نمام ويبلاء لا يقرها عقل ولا دين خيزمتين ولا دليل نمت يوتي من يقين تمام na pia vile na mtumizi na uelewa bali jambo hili halipo katika mila ya Kiislamu na wala ni jambo ambalo Waislamu wametahadharishwa na Waislamu wamekatazwa katika kuingia katika mambo ya muhawarat, bali mambo haya maandamano ni mambo yenye asili kwa makafiri kama ambavyo ameeleza Sheikh Al-Fauzan hafidhahu llahu taala akasema, dinuna laisa dinu fawda dini yetu ya Uislamu siyo dini ya vurugu, dinu na dinu indibat, dinu nidhamu wa sakina. Dini yetu ya Uislamu ni dini ambayo ina vidhibiti dini yenye nidhamu na ni dini yenye utulivu. Walmudhaharatu laysa min a'mali lmuslimin na maandamano sio katika matendo ya waislamu wama kana lmuslimuna yarifunaha bali jambo la maandamano waislamu hawakuwa wakilitambua wa dinu lislami dinun hudurun wa dinu rahma لا قوة فيه ولا تشويش ولا إثارة فتنة دين الإسلام ni dini ya rahma, dini yenye utulivu, dini isiyokuwa na vurugu ndani yake, wala haina tashwishi wala ithara fitan, wala dini ya Uislamu haina suala la kuamsha fitna katika jamii ya watu. Hadha huwa dini Uislamu, hii ndiyo dini ya Uislamu. Ama kauli inayozungumzwa na baadhi ya watu ahli ahwa, watu ambao kutoka katika maandamano na kushiriki katika maandamano ni jambo katika kudhihirisha na kutafuta haki ambazo labda watawala wamewanyima raia ama watawala wanawadhulumu raia. Hili ni jambo ambalo wamelikosea na kulinasibisha na dini, ni jambo baya kabisa, na dini ya Uislamu inalipinga jambo hilo na wala halina katika mafundisho kuwafundisha waislamu juu ya kuingia katika fitna hiyo kwa nimeona kutoa kalima hii ya kutahadharisha waislamu juu ya fitna ya maandamano lakini pia vile vile si waislamu peke yake bali raia wote kwa sababu ni jambo ambalo dini yetu ya uislamu inachunga amani na utulivu na mhitaji watu waishi katika maisha yaliyokuwa na amani, na maandamano siyo njia ya kuleta amani, bali maandamano ni njia ya kuleta kowa, ni njia ya kuleta vurugu na ni njia inayoondoa amani, bali pia vile vile inawapelekea watu kuingia katika madhara makubwa kabisa ambayo Uislamu unaulinda umma juu ya hayo madhara na nukta nyingine ambayo napenda kuwatahadharisha waislamu katika kelima hii ni kwamba suala la kutoka watu kupambana na utawala ama kupambana na dola ni jambo ambalo huwa halileti amani na wala haliwafanyi watu kuweza kuifikia ile amani waliokuwa wanaitarajia ama kuiondoa shari waliokuwa iliyokuwa imewapata yani jambo hili limekatazwa na limekemewa limetahadharishwa na mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam bali wanachuoni wametoa nasaha nyingi sana juu ya jambo kama hili na miongoni mwa maneno muhimu ambayo ningewe kwamba Allah subhanahu wataala katika sura shura katika aya 30 anatuambia Waislamu kwamba wama asabakum min musibatin, yale yanayokupateni katika mitihani mbalimbali, misiba mbalimbali, ima kutoka kwa watawala wenu, ima kutoka kwa viongozi wenu, ima kutoka katika maisha yenu, katika jambo lolote lile, bima kasabat basi hilo limetokana na mikono yenu, yale mliyochuma kwa mikono yenu. Wayafu an kathiri, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe mengi kabisa katika yale mnayoyafanya. Kwa hivyo jambo la msingi kwa watu au kwa wanadamu Waislamu hasatan inapotokea jambo la dhulma yoyote ambayo imetoka kwa watawala wao, ni wao kurejea katika tauba na istighfar na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondolee yale walionayo katika madhara فهذا موقف أهل السنة والجماعة هي ndio موقف ya أهل السنة والجماعة ndio موقف iliyokuwa salama na ndio موقف ambayo walisimama walisimama ulama waliotangulia na katika athari katika athari za wema waliotangulia ni yale maneno aliyozungumza Abulharith ambaye alimuuliza alimamu Ahmad alimuuliza alimamu Ahmad rahimahullahu taala, na hii ilikuwa ni kadhia ya watu kutoka kwa ajili ya kupambana na utawala juu ya yale walikuwa wakiyafanya katika dhulma watawala wakiwa madhalim سال ابن الحارث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أمر كان حدث في بغداد alimuuliza Abu Harith Imam Ahmad juu ya jambo ambalo limetokea katika mji wa Baghdad wa hamma qawm bil khuruj na watu wamekusudia kupia kutoka kuingia barabarani kupambana na dola qala sema qultu ya Aba Abdullah ما تكون في الخروج مع هؤلاء القوم ونسمعه يقتوك على هواته الله يقصدي يقتوك ودين يقتوك على وغوزنا وتوالى فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول إمام أحمد كوكمية نقمت كسيمة سبحان الله الدماء الدماء أتيني كما قدام تقول تهلاني لا أرى ذلك ولا آمن به mimi silioni hilo kuliunga mkono na wala pia vile vile siwaamrishi watu kufanya hivyo asabru ala ma nahnu fihi khairu min alkitali yusbaru fiha ljima kusubiri katika hali tuliyokuwa nayo leo hii ni bora zaidi kuliko kutoka katika fitna hii na kupelekea kumwagika kwa damu wayustabahu fiha alamwal lakini pia ikapelekea kuhalalika kuchukua mali za watu zikaharibiwa وينتهك فيها المحارم نواقضك يفعل مرض حرام أما أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة سنط أحمد الربيع أبو الحارث نجوي يعني أولوك ونواهت كتك مسيك يا فتنة قلت أبو الحارث يا يسمى لك ربيع أحمد رحمه الله تعالى والناس اليوم أليس هم في فتنة نلوك هم في فتنة يا أبا عبد الله هوني هذه وإن كان أبو عبد الله وأن أحمد يا وإن كان حتى يكي وواجه في فتنة لو فاني ومكوب ولا وتوالى فإنما هي فتنة خاصة هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف واجه وشك سلاحا وشك فقزا وكتوب كما لا دولة عمت الفتنة وانقطعت السبل fitna itaenea zaidi na sasa njia zitafungwa na hali zitakuwa mbaya zaidi asabru ala hadha watu kusubiri juu ya hali hii walionayo wayuslimu laka dina khairu lak na dini yako ikapata salama hilo ni jambo bora zaidi kwako kuliko kutoka kwenda kupambana na watawala na hizi zilikuwa ni tawala zile za Kiislamu lakini bado pia vile vile ulama walisimama kidete kuwakataza watu na kuwatahadharisha watu kuingia kupambana na watawala kwa sababu ni fitna itaenea baada ya kuwa ilikuwa fitna hasatan inawahusu wao katika shari wanazozifanya sasa itakuwa ni fitna amma tawapata watu wasiokuwa na hatia bali wanachuoni walikuwa wanawaamrisha watu wafunge milango yao na watu wajifungie ndani kwao wasitoke kuingia katika kupambana na watawala. Na sisi pia vile vile tuna haki ya kusimama na kusema japo kalima fupi kama hizi, kuwatahadharisha Waislamu ambao wanahitaji ama wanataraji kuingia katika haya maandamano ambayo yamesababisha umwagikaji wa damu na yanasababisha vurugu na kupotea kwa amani waislamu mbali nayo lakini pia tunatahadharisha umma kwa ujumla kwamba sio njia ya kutafuta amani na wala sio njia ya kutatua mizozo na hivyo kila mmoja aendelee na shughuli zake za kimaisha na ajiweke mbali kabisa na fitna ya kuingia katika mudhaharat na hili sio jambo ambalo ametuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza tuwe na subra na tumuombe Allah tabaraka wa taala haki zetu, bali amesema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idha kana al-imamu adilan falahu ajru, imamu kiongozi mtawala akiwa mwadilifu yuko na malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa alayka shukru, na wewe raia wajibu wako kumshukuru Allah kujalia kupata kiongozi mwadilifu wa idha kana jahila, na ikiwa kiongozi ni jeuri anafanya dhulma kwa raia wake, basi fa alayhi wizru, hayo madhambi ya jeuri na dhulma yako juu yake. Wa alayka sabru, na wewe wajibu wako ni kusubiri, wewe wajibu wako ni kusubiri na haki yako kuitafuta kwa Allah subhanahu wa na wala si kutoka barabarani na kufanya maandamano na kushirikiana na watu katika jambo kama hili kwa hivyo maandamano sio katika mila ya Kiislamu bali maandamano hayaleti kheri bali yanaleta fitna na haya yanafahamika kwa dalili za kisheria lakini pia vile vile yanafahamika hata kwa dalili za kiakili na mazingira وفقني الله وإياكم وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم